تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da dadne beričeta ovom našem govoru kojeg ćemo večeras posvetiti jednom alimu koji je živ danas će Allaha da ovo bude jedna od jedan dio da se njemu odužimo da ga spomenemo u dovi, da spomenemo Hajer njegov i da bude postrijek nama svima u učenju Allahove knjige gledajući se na insana koji je danas među nama. Kad često čitamo o ashabima, o prvim generacijama muslimana, o njihovom zalaganju, učenju Korana, učenju hadisa, rada za Allahu vjeru. Ponekad možda dođe nam šetan i kaže e, to je tad bilo. Sad se vremena promijenila. Sad je život postao brži. Sad ima više i možda je i sam život zahtjevniji danas nego prije. Treba više za rad, treba i ovo, treba i ono govorimo danas i večeras posvećujem čitav ovaj ders jednom insanu koji se zove šejh Tawab Ali Raudan hafidhahullahu ta'ala koji je rođen 1954. godine u Siriji Sirijac koji priča o svom djetinstvu, o svome životu u knjizi doktora Saada Krejbanija koji je napisao knjigu o događajima, kaže, nazvao je knjigu Događaji i priče koje su, zadivile moje učenike. I sam je u svojoj knjizi rekao da je ovo jedna od najzanimljivijih događaja i priča koje je ikada čuo u svome životu. Ovaj šeha Abdul je završio samo tri razreda osnovne škole. U svom djetinstvu Kaže, svašta sam radio. Niti moji roditelji, niti moji djedovi, niti moja rodbina, i ti je ko znao da piše i da čita. Sve nepismeno. Kaže, čuvao sam ovce deset godina. Radio sam razne poslove. Kopo, bio radio na zemlju radi, na njivama. Sve dok nije došao do 25. godine svoga života u 25. godini svoga života odlazi da radi u Kuvajt. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِلْ الْبَابِ U događajima njihovim je ibret i pouka za one koji razuma imaju. Otišao sam, kaže, u Kuvajt da radim sa svojom porodcom. Svojim, imao je dvije žene i devet sinova i sedam kćeri Zamislite koliko treba u Kuvajtu para, novaca, koliko treba da radiš da bi nahranio tu djecu i te, tu porodicu. Kaže, radio sam razne poslove. Građevina, ovo, klasika, nema čovjek, nema znanja. Nemam, kaže, osnovnog obrazovanja. Nisam imao. Radio sam već tako nekoliko godina. Kasnije sam počeo da obrađujem e, obrađujem drvo. Kućne ukrase i tako, radio prozore i uglavnom malo je, malo je povećao, povećao svoj onaj mjesečni doprinos za kuću. Kaže, jednog dana mi dođe moj prijatelj, sirijac, i kaže mi, šta misliš da odemo do jednog centra za učenje Kur'ana, škole Kur'ana, tu, kaže, podučavaju učenju Kur'ana kako čitajući, tako i na pamet. Kaže, kad mi je to rekao, u tom, trenutku moj hal je bio, kaže, daleko od Allahove vjere. Uopšte nije bio uvjeren. Samo se zvao imenom kao musliman. Kaže on, on nemam, kaže, ja vremena gdje ću radim, ono. Kaže, onda me on uzeo na, na fazon, tako je rekao. Kaže, rekao mi je, ja ću ti neću ti naplatiti, kaže, gorivo. Ništa, samo idi sa mnom s autom, kaže, doći po tebe svaki dan posle radnog vremena i odemo, kaže, u taj, da, da malo učimo Kur'an, da znamo, znamo u Kur'an učiti tako ništa. Prilike stanje jednog klasičnog bošnjaka koji ne zna ništa o vjeri, ne zna učiti Kur'anu, Allah zna klanja, ali ne klanja, dođe na džum. Klasično stanje. Ovako počinje njegova priča i njegov život. Kaže, otišao sam u taj centar i sreo sam šeha rahimahullahu ta'ala Abdusalama Hubusa. To je egipatski šejh alim u kirajetima, rijedak čovjek u svom vremenu. Između njega i poslanika sallallahu alaihi wasallam je bilo 23 čovjeka u senetu na 10 kirajeta veoma jak senet. Umro je, rahimahullahu ta'ala, prije par godina od bolesti raka. I kaže, počeo sam da učim kod njega harfove, kako se izgovara koji harf u Koranu. Nakon određenog vremena zamolio sam šeha već počeo već malo da poznaje koji je harf ovaj kako se izgovara ona. Kaže rekao sam šehu, šta misli šeh da počnemo hatmu da učimo, gledajući. Kaže šejh, hajde može inšala. Tri i pol godine je učio 21 džuz. 21 džuz gledajući, tri i godine. Hatma jedna. Nije na pamet, nije postao hafiz. Gledajući, kaže, došao sam do sure Lukman. Ostalo mi je devet džuzeva. Ovo vam sve skraćujem da bi otprilike uzeli ovo mi se ono što ću večeras pričati je samo jedan mali dio njegovog života. čuo sam se sa šehom prije dva, tri dana i pošto šeh je sad ovaj o kome pričam, boluje od bolesti, od, raka, pa je zamolio braću da dove njega. Ima sa 60 godina, čitao svoj život je posvetio radu za Allahovu knjigu. Sluga Allahove knjige. Reću vam kasnije, nastavit ćemo inšala šta mu se kasnije desilo. 92. tačnije, 1992. počeo je s tom hatmom. Tri i pol godine je trajalo dok nije došao do 21. džusa do sure Lukman. Kaže, dolazim jednog dana kod šeha, šeha se smrku, kaže, ljut. A inače, je šejh Abduselam, rahimahullahu ta'ala, je bio poznat po tome da kad te jednom vidi, tako se ovhodio prema ljudima kao da te zna, kaže, godinama. Uvijek nasmijan, pa džesi, šta ima, hajde bujrum, Kaže, ja mu kažem, šej, šta imaš? Onaj, je, ovo da, da nije kod ljutio, da nije šta. Kaže, sanjao sam, kaže, ružan san sinoć. Hajra šta sanjao? Kaže, vidio sam usnu šeitana. Kaže, ti vidi usnu šeitana, kaže ja. Kako izgledao, kaže, bio je isto, isti ti, kaže. Tvoj lik, kaže. Sa šejh ljut na ovoga Abdutevaba koji je u to vrijeme tek došao do, gledajući, do sure Lukman. Na mene, kaže, liči, kaže, tvoja faca. Kaže, rekao mi je, mi šeitani ćemo se trudit svim svojim silama da ovaj tvoj učenik, Abdu Teoab, nikada ne nauči ništa iz Kur'ana na pamet. I kaže onda mu šehova Abduselam, kaže, slušaj, kunem se Allahom, nećeš kod mene više ništa pručiti Ako ne budeš naučio pet džuzeva Kur'ana na pamet. Ne interesuješ me. Sad ovo mi teško palo, tamam počeo. A šejh mu je obećao da nakon hatme, kad bude gledajući pročitao hatme, će mu dati džazu za Kur'an gledajući. Da znači, će dobiti diplomu, sene do poslanika sallallahu Kaže mu šejh, ja radim, imam 16 djece, ima braćo, on je još od kako je otišao u Kuvajt, imao je šećer, boli šećera. Često je panu, pada u nesvijest. Znači malo, malo da se se padne u nesvijest od, povećanog šećera. Kaže šeh, ne interesuje Ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, hajde kući. Kaže, ja pošao kući. Čitav dunjal, kaže, meni se strvalio. na, na leđa. Šta da radi? Taman zavolio Kur'an, još me šejh kaže, vidi u obliku šeitana, na vilna, kaže. Kaže, ja pođem kući i pravo tamo u ono socijalno za, za, boravke. Poništim sve boravke i svoje djece i žene i žena za kuvet. Dođem kući, pakujte se. Čo ćemo se kaj pakovac? Skoro došli, bili u Siriji, vratili se, djeca pošla u školu. Pakuj se, idemo za Siriju. Šta će žene? Gazda kući. Počeli se pakovati. 16 djece, dvije žene. Kofere pod ruke za Siriju. Kad je došao u Siriju, tamo u svoje selo, kaže, nikad više kojeta ništa vi očima. Pa kaže, što ova jedna žena veli, što, što bolan, kaže, tamo djeca počela učiti, kaže, to je budućnost naše djece, šta ćemo sad u ovom selu ovdje, niti se mogu djeca školati. Kaže, ne interesuje me. Evo vam ovdje, imate sad, moja i vaša rodbina je tu, ovdje se sigurne, ima ko da onaj, o vama brine, Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji će slat vam obskrbu. Ja kaže, odo sad, Allah zna kad će se vratiti. se selam šejh se vraća u Kuvajt sam. Da nastavi da uči kod šeha Abdeselama. Kaže, došao sam u Kuvajt i prestao sad raditi onaj posao, ne, ne mora više sad brin toliko, tamo je i manje i jeftinija su, Sirija Kaže, zaposli se na mezarju da klanja ljudima dženaze. Malo nešto dobio para, kogod dođe, mejt, ostavi ga on, jer on već znao, znao teđvid nekoliko sura iz Kur'ana, kaže, hajde klanja nam Kaže, kad god završim moj posao, što me sleduje, odmah uzmem mushaf moj džepni, negdje se odvojim od ljudi, od onih radnika i počnem učiti Kur'an. Kaže, znao sam ponavljat ajet po 20 puta, ne mogu ništa zapamti. Nijedan harf. Pogledajte, braćo, koliko je taj insan, koliko on morao leda probiti. Samo da jedan harf zapamti iz Kur'ana. Či znači, sad ne govorimo o sahabu, o tabijinu, o insanu koji je prije 500 godina preselio. Govorimo o čovjeku koji je živ među nama, susreće se i susretao se sa istim problemima, svakodnevnicom našeg života, naše stvarnosti i pogledajmo kako će kasnije, u tala šta će ta insan da postigne u svom životu. Kaže, onda sam pitao mu Muteveliju, da džamije, koja je bila blizu tu, da mi dadne ključ, kaže, da te ja ne budio, ponekad hoću da, da učim Kur'an, u ono, da non stop ne budim, kaže, onaj, kad spavaš, daj mi, kaže, onaj, ključ, pa da ja mogu ući u džamiju kad hoću da učim Kur'an. Kaže, dadne mi ono zakupi sebi neku sobicu, kućicu malu, blizu tu mezarja, da može na posao brzo ići, onda da se brzo vrati kući, da može učiti Kad god bi neki prijatelj došao, promijenio je broj telefona, e, prekinuo veze sa svima, prijatelje, sjela, sve je promijenio. Sve prijašnji prijatelje koji imao rane, ajmo na kahvamo, sve je zaboravio. Kaže, kad bi neko kucao na vrata, pogledam kroz prozor, kroz toru. Ako kaže, bude onaj brat koji me vozi do škole Kur'ana, otvori mu, kaže, idem sa njim do šeha Abduselama. Ako nije on, kaže, pustim ga da kuca sve dok mu ne dosadi. I kaže, počeo sam da učim Kur'an. Ne ide. Šta ću sad? Kaže, sjetim se metode da stavim <clears throat> jedan Kur'an na jedan čošak džamije, na stalak, a drugi Kur'an na drugi čošak. I otvorim jednu stranicu i tamo i vamo. Kaže, odem, hodam do jednog mushafa i učim ajet, učim, učim do ga otprilike ne zapamtim. I onda pokušam da ga na pamet učim do drugog kraja džamije, do drugog onaj mushafa. I onda tamo pogledam ja sam kako treba naučio. I sve tako. I tako je hodajući naučio čitav džuz. Kad sam naučio čitav džuz, onda sam otišao šehu Abdeselamu i rekao, Esselamu alaikum šeha naučio sam prvi džuz Kur'ana. I proučio pred njim, kad sam, kaže, proučio, on je klimno glavom, kaže, ovo je, kaže, dobro. E, idi sad, kaže, nastavi. Još četiri džuza. Da bi počeo kod šeha ponovo da uči. Ovo je uslov bio. I kaže, onda sam neprekidno učio. Kad se umorim od hodanja, onda kaže stavim jedan musaf desno, a jedan lijevo. Pa se okrenim ovamo, učim iz ovog pa mi dosadi ovaj položaj, pa se okrenem na, drugu stranu, pa učim. Onda kad mi se, kaže, zadrijema, legnem ovako i počnem spavat. Na kraju mi ni to nije išlo, kaže, pa onda lijevo, desno i jedan musav sam imao uza se kad legnem da ne mogu više onda ležeći ovako učim. Za manje od mjesec dana nauči četiri džuza još. Odem kod šeha, presluša me još četiri džuza, e, kaže, maša ovo je sad super. I kaže sad, evo ti ključ od moje kući, šeha Abduselam ovaj, što mu je zadovo ovaj. Kaže, uđeš u moju kuću kad god hoćeš. Moja žena kaže u Egiptu, nema nikoga, ja sam tu. Kad god poželiš ući, ujutru, na večer, kaže, popodne, evo ti ključ, kaže, ne nemoj, šta, će mi ključ tvoj? Evo ti, kaže, ključ, kad god hoćeš da učiš kod mene bujru. Za četiri mjeseca nauči Kur'an na pamet. Čitav. Jarani, nula bodova. Telefoni, igrice, aplikacije, tač, nula bodova. Hajmo na kafu, zijarati, nula bodova. Šta mu je u životu bilo? Kur'an. Ujutru Kur'an. Posle podne Kur'an. Posle jaci Kur'an. Pola noći Kur'an. Šejh Abdu Selam, kad me je napisao džazu za Hafs, sene do sallallahu alaihi nije mu odmah dao, nego ode je svojim učenicima. A prije toga, kaže, kad ja sjedim u halku, halci, ne mogu da naučim ništa, kaže. Ja učim iz Kur'ana. Svi ovi učenici, pored mene, kad svi uče, ha, ono, sve za, za hifs, zatvorenog hafa uče to, teđvid, maša. Kaže, ja ništa. Kaže šejh onu džazu ispod ruke svojim onim učenicima tamo. Kaže, znate li čija je ovo džaza? Ne znam. Kaže onog Abdu Tawaba. Kaže, sve jednog je grom pogodio u glavu. Kaže, šta? Onoga što nije mogu ništa nauči. Onoga što nije mogu ništa nauči. Kaže, za kratko vrijeme je 50 ljudi naučilo Kur'an napamet pred tim šejhom. Kad su vidjeli da on može, svi zapeli, Kaže, bio sam dobar primjer svima, kaže, da nauče Kur'an na Nakon kraćeg vremena, dođe mi šehi kaže, dođe vam. Hoću sad, kaže, da napravim seminar za Kurahafiz, za sedam kirajeta. Imam devet ljudi, kaže, mislio, zamislio sam deset ljudi na tom seminaru. Imam devet ljudi, kaže, prijavljeni, falim jedan. Kaže, mislio sam tebe izabrat. Kad gdje ću ja za za jedva ovo naučio, kaže. Ne, ne, kaže, ti trebaš da učiš kaže, dobro. Počnemo mi one stihove, kaže, šati bije? Ništa ne razumijem. Kineski jezik. Imam šati je napisao preko 1100 nešto stihova iz sedam kirajeta mutevatira iz Kur'ana Kerima. Ko nauči te stihove i nauči Kur'an na sedam kirajeta dobiva epite, dobiva ime Kura i ovaj Imam Šativi je jedan od najpoznatijih uh, alima Endelusa uh, u svom vremenu. Napisao je prelijepe stihove iz, iz, iz, sedam kirajeta. Kaže, godinu i po, godinu i po sam učio prešehom ove stihove za godinu i po. Nisam razumio niti jedne riječi. Svi, kaže, ostali učenici, onih devet, javljaju se, dižu ruku. E, še šta ovo su sa strane. Kaže, iz početka šeh saburo sa mnom. Kasnije, kaže, došlo i njemu prelilo, kaže, čaša. Počeo se, kaže, zezat sa mnom. Počeo me ponižavati. Kaže, ej, kaže, neš ti, neš ti, kaže, pojma. je godinu i pol sjediš ovdje preda mnom, nisi još razumio ni jedne riječi. Pogledaj, kaže, ove ljude. Kaže, jednom, dva put, kad mi je treći put to rekao, kaže, nisam više mogao da saburam, kaže, počeo sam da plačem ko malo dijete a u svojoj ruci je držao knjigu El Wafi, šerh na ovih sedam kirajeta od, od Alima Abdul Fataha Qadija. Poznata knjiga za šerh deset kirajeta. Šta ti bio i Kaže, uzeo sam knjigu i bacio ovako od I Kaže, a plače. Kaže, tako mi je Allaha še, vidjet ćeš da ću ja ovo naučit i da ću ja biti onaj koji će najviše znanje koje ti sad, kojim ti sad podučavaš, da ću ga ja najviše širiti na svijetu. Niko neće biti poput meni. Kaže, onda sam napustio međlis cijelo i otišao kući. Kaže, plakao sam sve do kuće. Legao sam da spavam, kaže, a Dunjaluk je bio crn za mene. Kaže, legao sam ovako na, na leđa, a suze mi, kaže, idu niz, niz obraze i slijevaju se u bradu, vrele suze. Jedva sam zaspo. Kaže, kad sam zaspo, vidim kuću od šeha Buselama. I uđem u kuću kad tamo čovjek slijep. Nosi odjeću šeha, šeha Abduselam je nosio onu egipatsku od, od, od Uleme Azhara, e, Ahmedija i ono džube. Tako se šeha Abduselam nosio. Kaže, vidim čovjeka u njegovoj odjeći, na njegovoj seđadi sjedi. Kaže, ja ga pitam, ko si ti? otko tebi, kaže, otko ti da, da uđeš u, u šehovu kuću, jel ti? On rekao, jedini ja kaže, imam, ja imam, kaže, ključ od šehove kući, otko tebe u kući? Kaže, zar ne znaš ko sam ja? Kaže, ne znam. Ja sam imam šativi. Pisac, on stihova. Kaže, ti si imam šativi? Kaže, da kaže, reci šehu Abduselamu da je on na, moj, na mom mezhebu. Da je on moga pravca. Kaže, ovaj šejh Abdutelab, kaže, imam šatiju, kaže, imam, imam me, kaže, one tvoje stihove što si ti napisao, ja ništa ne razumijem. Moli Allah subhanahu wa ta'ala da mi olakša da naučim one stihove da ih razumijem. Kaže, onda je se šeho krenuo, digo ruke i nešto je govorio, nisam ga, kaže, razumio, ali kaže, mislim da je, da je dovio za mene. I onda sam se probudio prije sabaha, kaže, bio sam radostan ko nikad od tad u životu. Jedva sam čekao da dođe sabah, da klanjam i da odem šehu Abdusalam da ga obavijestim šta sam sanio. Kaže, kad sam klanjao sabah, otvorio sam šatibiju, kako koji stih pročitam, razumijem šta znači taj stih. Na brzinu sam naučio 20 stihova, do tad nije mogo ništa, razumite, godinu i pol sa značenjem, sa svime i otišao sam šeha Abdusalam. Kaže, kucam mu ja na vrata, lupam, kaže, jako. Kaže, šeha Abdusalam otvori, otvori, kaže, ovako gleda, šta ti je, kaže, otkud ti ovako rano i što tako lupaš? Kaže, večera sam sa i mama Šatibija, rekao je da sti na njegovom mezhebu, kaže, bio je tvoje odjeći na tvojoj seđadi i kaže, dobio je za mene šejh, kaže, sve razumijem šta ti bije. Kaže, nemoj pričat. Kaže, jeste Allah. Sjedi. Kaže, proučio sam pred njim 20 stihova na pamet sa svim, kaže, objašnjenjima. Kaže, bio je veoma radostan. Nakon toga, nakon toga, kaže, sam ubrzo počeo da, učim stihove i završio sam, kaže, deset kirajeta. I kaže, hvala Allahu uzvišenom, jedini ja pod nebeskim svodom imam i džazu za deset kirajeta u šeha Abduselama. Niko drugi nije uzeo sem njega. I onda sam, kaže, došao, otišao u Siriju. Otišao sam u Siriju sa jednom željom, sa jednim ciljem. Da sad ovo znanje što sam naučio, prenesem na moj narod. Kad sam otišao u Siriju, Kaže, zatekao sam tamo narod koji ne zna da uči Kur'an. A on je bio iz mjesta Dira Zor, blizu Iraka. Kaže, samo jedan hafiz je bio u čitavom, čitavim općinama okolo. Haseke i Dera Zor i, ostale općine što su bile okolo, samo jedan hafiz Kur'ana. I nije uspio za 20 godina kako je završio Hifs, nije uspio nikoga naučiti Kur'an Kur Kerim. Kaže, onda sam ja sjeo i razmišljao kako da ljudima kažem da sam ja sad kura hafiz i da trebaju doći kod mene da uče. Kaže da odem sad da stanem pred ljudi, kaže ljudi ja sam kura hafiz, ne ide. Biće onda da se hvalim. Kaže jednom me zaboli zub. I odem doktoru onaj da, da vidim šta je da, da mi popravi zub. Kaže, ulazim kod doktora kad ima naljepnica, piše ime nekog šeha i piše, kaže, nešto deset kirajeta. U, uh, mašala. Šeh deset kirajeta, kaže, pa nije valja da neko zna deset kirajeta ovdje, kaže, iz ovog mjesta ja ne znam. Ja kod doktora gore, mi se tamo i pitam, kaže, ko je onaj dole šejh, kaže, naljepnica pred tvojom ordinacijom, Kaže, zna deset rajita. Kaže, ne, ne zna on, kaže, zna njegov šejh gore iz Damaska, ali eto, kaže, onaj, on, kaže, zna tež i, i ona oči ljude da podučava Koranu, kaže, pa je napisao da pa je učio ko šeha koji zna deset rajita. I kaže, ja njemu u kratkim crtama ispričam svoju priču života. Kaže, kad je to čuo on, kaže, kod mene danas na ručak ideš, kod doktora. A to je jedna lijepa osobina Arapa. Kad dođe gost, kad dođe e, kod, kod njega, kod, Arapa, čovjek koji zna Koran, koji e, uči islamske nauke i upozna se sa njim, odmah te zove kod sebe da te ugosti. Da dadne nešto od sebe, nekakav doprinos, pa makar bio mali, da ti pomogne na tom putu i da ti lijepim riječima te podrži, da ti kaže maša Allah, fino si to naučio, da te Allah pomogne i da ovo. Kaže, slušaj, kod mene danas ručak, a ja ću ovog šeha što je dol na plakati, zovem da je dođe kod mene da, se upoznate. I tako je bilo. I onda on njima uz ručak ispriča šta mu se sve desilo. Kaže onaj šejh dole s plakate, kaže ti si od danas tražen u Siriji. Tebi će od danas ljudi dolaziti kući i učiti Kur'an. I tako je počelo. Braćo, kod njega je završilo Kur'an hiljade ljudi. I njegova Hanuma je Hafiza isto. Hiljade ljudi završilo Kur'an Kerim na pamet. Hiljade ljudi postalo, i djevojaka, postalo kura Hafizi njegovim sebebom. Kaže, znalo mi je toliko ljudi doći da uči kod mene da ne mogu vi sve primiti, pa moja Hanuma kaže, obuče se, spremi se, obuče nikab i onda dio ljudi koji ne mogu ja da preslušam, ona ih preslušava tu. Kaže, bilo je neka dođe toliko žena kod moje hanume, da ne može ih ona sve preslušati, onda dio žena dođe kod mene, sjede tu u halku i uči preda predamnom i ja ih, kaže, preslušavam. Onda je se kasnije povezao sa, nekim šehovima iz Kuvajta da pomogne taj narod koji je siromašan, sirijski narod pogotovo, ta mjesta, puno siromašna bila, sagradili su 14 džamija podijelili su pomoći u, hiljadama. Preko hiljadu hafiza su odveli na umru. Nakon što položi hifz Kur'ana, odvede ga na umru kao nagradu za položeni Hifs Uradili su hajera oživjeli su učenje Kur'ana u svim tim općinama okolo. Danas je taj šejh u Turskoj, boluje od bolesti od, od raka treba uskoro da se perše to je jedan prelijep primjer nama danas da nikada nije kasno koliko god smatrao da ne možeš da učiš da nisi sposoban da budeš hafiz Kur'ana znaj da je Allah rekao u Kur'anu وَلَقَدْ يَسَّرُنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِي مُدَّكِرِ zaista smo mi olakšali Kur'an za učenje. Pa ima li onoga koji će učiti? Allah kaže, mi smo olakšali Kur'an za učenje. Ima li tih Allahovi robova koji će imati džepni mushaf u svom unutrašnjem džepu jakne? I kad god nađu slobodno vrijeme da izvade Kur'an i da uče Kur'an. Pa kaže, postaću hafiz možda pred samu svoju smrt. Pa to je cilj da dođeš pred Allaha, ti si hafiz Kur'ana. Da se trudiš da koliko možeš sprovedeš Kur'an u svoj život. Da Kur'an teče tvojim venama. Da kad dođeš na sunni dan, da budeš od onih kojima će se reći popni se na mimberu, uči i penji se. Tvoje mjesto u džennetu će biti kod zadnjeg ajeta koji proučiš. A onda kad je ših Abdutewab zamolio šeha da nastavi od sure Lukman. Ostalo mu još devet džuzeva da dobije džazu Kur'ana. Kad je ovaj vidio na usnu. Kaže, molim te šehi da završim kod tebe. Šta umrem? Imam ja, jaku bolest šećera. Šta ako, kaže, umrem, a nisam uzeo džazu od tebe? Šeha mu je tad ljutito odvratio, kaže, ako umreš, kaže, prije što završiš kod mene, kaže, ne boj se, napisaš ti i džazu i nalijepiš kaže, na, na Zamislite šta je taj insan sve preživio, koliko je proguto gorki pljuvački u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da stekne znanje o Allahovim knjizi. Sad je on, imaju, imaju njegovi isješci Kur'ana eh, na YouTube. Kad insan, taj insan kad uči Kur'an, on ga ne uči samo svojim ustima. On ga uči čitavim tijelo Njegovo tijelo živi za Kur'an. Čim sjede na, na odmah Kur'an razgovaraš sa njim, ideš sa njim u auto, sjedeš da se voziš. Kaže, uči. Ne znam na pamet, otvori mushaf. Ne znam u mushafu, sad ću te podučiti par harfova iz Kur'ana. Kur'an. Ovo što sam ispričao je samo jedan dio, jedan dio života ovog prelijepog insana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ga izliči. Da mu dadne dug život u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala da, ga sačuva svakog zla. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se smili i nama i njemu. Molim Allaha da nama otvori prsa i srca prema Allahove knjizi. Molim Allaha da ovo bude dovoljan postrijek svima nama da odlučimo od večeras da Allahova knjiga i mi ćemo biti prisni prijatelji. Da postanemo hafizi Kur'ana ako je mogao šeha Tawab sa svim ovim mukama Allaha i može svako. A to je jedan sad od najpoznatijih karija u svijetu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti kad god možemo da uzmemo Kur'an, ne uzmemo ga, molim Allah da nam oprosti jer to je grije. Jer Kur'an je Allahov govor. To je Allahov govor vječni koji je Allah subhanahu wa ta'ala spustio da ga robojuče. I I trebamo dati njegovo pravo, a islamski učenjaci su davno rekli daj se Kur'anu svim svojim bićem, a on će se dati jedan dio, jedan dio sebe. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا